ibishimisha ingenzi zihaca ariko bagasaba kugabanirizwa amafaranga batanga bipimisha ikiza ca korona abantu batatu baraye bapfuye mu duce dutandukanye tw'igihugu babiri muri komine gahombi intara ya kayanza uwundi umwe muri komine mugina intara ya cibitoke abakoze ubwo bubisha kuri izo mpande zose bakaba bataramenyekana nko nk'uko amakuru y'aho abivuga uguteba kuronswa ingurane ariyo peburse ku banyeshuri ba kaminuza ngo bibagira ko ingaruka mbi muraza kubyumva muri ano makuru tubafitiye na bucana yandi y'amagara y'abantu nk'uko byama ku minsi yose ya kabiri amakuru usaya gusa tubafitiye mu kanya n'inkuru imwe imwe ukwayo sangwa muri sanze kuri radiyo isanzwe Ano makuru tuyahere mu yavugwa mu gisata ca politike ibihugu vy'u Burundi n'Ubushinwa vyemeza gukora ibishoboka kugira ngo ubucuti buri hagati y'ivyo bihugu bibiri bubandanye butera imbere inyuma y'umubonano mushikiranganje wa mbere w'u Burundi yahaye userukira Ubushinwa mu Burundi Hassan Gendakumana rongo y'ibiro vyo kumenyesha makuru muri ugo gwego yavuze ko bagarutse kubiraba imigenderanire yamyeho ishingiye kugufashanya ngo banavuganye kubijanye n'ingene Ubushinwa n'u Burundi byofashanya mu byo kwimba ubutare mu mwumvirizi umushikiranganji wa mbere ahejeje guha umubonano uwasirukira igihugu cy'ubushinwa ngaha mu Burundi nkuko musanzwe mubizi imigenderanire hagati na cyane cyane mu by'inyubako mu by'amagara y'abantu mu by'indero mu by'ubudandaji mbere eh, bakaba banavuganye n'ingene ubushinwa n'uburundi byofashanya mu byo kwimba ubutare ngaha mu Burundi mu bisanzwe rero abo bubahwa baganiriye neza mbere bariyemeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ubucuti buri hagati y'u Burundi n'Ubushinwa butere buje imbere Hassan eh, Ngendakumana akaba yari kuri mikro ya Francine ndiho kubgayo umukenyezi azwi ku izina rya Sylvia Hichinuka wo muri zone Gihosha rataka leta ah, ngwe muko imukomoreze abana biwe avuga ko atazi yo batwawe nuwo bubakanye ashikiriza ko afise umufasha asanzwe yizera inyigisho z'uwitwa Zebiya zituma uwo bavyaranye aburabuza abana bagacira amashuri hagati hambavu yo guheba akazi ka leta kari kabejeje w'umuryango kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani yemeza abana ko amashure atazobashikana mu ijuru byinshi kuri iyo nkuru tubibaza Omer Nduwayo urumva ko bari bagiye ubu baheruka kuza rero imbere ko Sylvie Cinuka ni umukenyezi yubatse n'uwo bubakanye bafise abana batandatu ariko uwo mukenyezi ngo ntabanye neza n'umufasha wiwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani hatanguye inyigisho z'uwitwa Zebiya kuva uwitwa Zebiya ngenda ku mana amenyekanye ibusinde umugabo wanje yirutse amaguru adakora hasi abana agenda batwaye kugezaho bababuza kuja gusengerayo hagera igihe rero yomukana abana abatwara ikongo atwara abana gatanu naciye muri interpol burundi icikorana na interpol kinshasa ndashikayo barampa uburenganzira ndabazana abana uwo mukenyezi avuga ko abana yabyaranye n'uwo mugabo bagumye bajuragizwa mu ishure uko imyaka yagumye ikurakuranwa bivuye kuri se yabemeza ko bishinze ishure bazopfa nabi kuko ngo batazobona ijuru atwara batatu muri abo bane naheruka kuzana muri bibiri na cumi n'indwi abatwara kandi muri kongo ahitwa goma ho mu nyuma leta leta ya kongo yarabirukanye yari yazananye n'abo bana mugabo ntiyaje mu rugo wewe bamushikije mu mpimba kubera ibyo bagiritswe abana nca ndabatora ndabasubiza mu ishure ko bariga neza kandi baba mbere mu ishuri. ikimba baje nuko yasubiye kunkora mu nkovu kubona abana bagira baheze umwaka asuye kubatwara yabatwaye kuwa gatanu itariki mirongo ibiri n'umunani z'uku nyine kwa gatanu asaba abajejwe intwaro kumufasha kuja mu vyambu kuko ngo agahomba ari kenshi ku bana biwe ubusinzi bari abana b'abakobwa baba bahomvye nyene bahomba impanuro bahomba urukundo rw'umuvyeyi nyene n'ishure no ko hagarikiye mu nzira kandi iryo kazoza kabo wumva vyogenda gute nsaba ubutungane twumva ko imbibe zugaye nibaturonderere nibaze ko batararenga imbibe kandi abana baze baheze umwaka bace bahana abo bavyeyi baba abagore baba bagabo bareka gutegura akazoza k'abana kandi kari mwikaye Sylvie Hikinuka ahamagarira abakurikira inyigisho ziyovya kuzizinukwa kuko ngo zituma bonona akazoza kabo n'ak'imiryango yabo Omer Nduwayo hamakuru avugwa mu gisata cy'umutekano abantu babiri harimo umukenyezi w'imyaka mirongo itandatu n'umwuzukuru wiwe bavuka ku mutumba Ruzingati komine Gahombo intara ya Kayanza barapfuye mu ijoro ryakeye bahitanywe n'igisasu ntezwa ntoke cyatewe n'abantu bataramenyekana ku rugo iwabo amakuru avaho iruzingati akemezwa na medico minani umukuru w'umutumba amenyesha ko abateje gisaso kuri uwo muhana bagicishije mu idirisha ry'icumba uwo muryango uwo muryango wararamwo mu gipolisi mu kayanza bamenyesha ko amatoza yamaze gutangura kugira amenyekane abakoze ubwo bugizi bwa nabi hanyuma bahanwe uwo muhana akaba atari mbere utegwa nk'uko amakuru ava kuri uwo mutumba abivuga hari umutamajwi ku izina rya sakuburaza w'imyaka mirongo itandatu n'itanu yishwe yaciwe izosi mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ku mutumba na zone nyamakarabo komine mugina muna ntara ya Cibitoke nk'uko bivugwa n'umukenyezi wiwe umutama yoba yishwe yiketswe k'uburozi urongoye iyo komine Julienne ndayisaba amenyesha ko matohoza ariko arakogwa kugira hafatwe abakoze ubwo bubisha inkuru ya Vestine butoyi maretse gutya n'agatara mbona rero amarazo tiyoti bahejeje kumukerera nduru ku muntu umutama sakubura wo mu gacimbiri gasesa ku mutumba na zone nyamakarabo komine mu gini ntara ya kibitoke bararindiriye ko atahavuye aho yari yateramiye ku bunywero barahebura nk'isaha zibiri z'ijoro umukenyezi wiwe nzambimana beatrice kumwe n'umwana wiwe baca bajya mu byambu bahita bahumuka ku kiziga hari nko mu bihe bya saa mbere nje ndaryama mugabo ndyamye umenga abandi bariko barayokora bataha burya nca ndasinzira ngaze gukanguka ko numvise umenga abandi bari gutaha nawe nkaba ntamwumva byagenze gute ko atarashika ngaha nca ndagenda mbaza umubanyi tubana aho hewe ndamubaza ati mwamenye yateramye gute ati je namuherutse araho kw'ibarabara duca turaduga n'umwana mfise w'umuhungu turabategereje ko yanyoye yoba yatembye mu nzira muretse gutya n'agatara nca rero amarazo diyoti bahejeje kumukerera nca n'induru ku munwa abantu baca baraza rero kuraba avuga ko n'aho atagwandiko rumwagiriza uburozi bari bwabone nk'uko byari bisanzwe bikorwa ku bandi yibaza ko n'uwo yoba yitanywe n'ubwikeko bw'uburozi urashobora kumva bashikiriza ngo naka umurozi kumva naka n'umurozi yapfuye mu mvo z'amajambo wumvaza yo gushikiriza ngo kanaka ngo n'umurozi ayo majambo amaze kuba haragera yaho uwo muntu handikwa n'amakaratasi mugabo wewe nta karatasi nigeze numva kugera yaho uwo muntu agera yaho akeregwa barasokoroza Jeremy Remy arongoye umutumba wa Ruziba uhana bibe n'uwa Nyamakarabo ahabaye ubwo bwicanyi yibaza ko ivyo vyoba biva ku rwanko ruba ruri mu miryango akanababazwa ko amatohoza ahora akorwa n'abajejwe umutekano n'intwaro ataca ahora ashikako benshi abajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi baragira amatohoza ariko ntibakunda gufata ariko abafashwe barashengezwa abo bose basaba ko hokorwa amatohoza kugira hamenyekana bakoze ico caha urongoye komine mugina Julienne ndayisaba asaba abanyagihugu gutekana akanamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira bakoze ubwo bwicanyi bashigwa imbere y'ubutungane amajwi y'iyo nkuru tukaba twayakesheje mugenzi wacu Jackson Bahati akorera hadu isanganiro mu ntara ya Cibitoke inkuru yasomwe na Vestine Butoyi inyuma y'akaruhuko gato duca tubandanya n'ayandi makuru Isanga inama isumba ingimba igihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu ano makuru tuyatandukire kuyavugwa mu gisata cy'indero kwirukanwa mu mazu panze hamwe na bamwe mu banyeshuri ba kaminuza baheba ishure ni bimwe mu ngaruka zerekeye gucegwa kw'ingurane ya preburse ku banyeshuri ba kaminuza bayironka biga bataha abaganiriye na haduye isanganiro basigura ko iryo cegwa rituma bakurikirana ibyigwa nabi bagasaba ko yoza iraboneka ku gihe jean de dieu irakoze mumezi atandatu twaye tumaze ntibari bwaduhe baduha biga bataha bakaba muri quartier ya Kanyari bitiriye uburaro bw'abanyeshuri ba kaminuza bugira 14 bavuga ko iyo ngurane baheruka kuronka yafasha amezi agera kuri atandatu Preburus ntidushikira ku gihe mumezi atandatu twaye tumaze ntibari bwaduhe baduha aroka heze zimwe mu ngaruka zitegwa no gucegwa kw'iyo ngurane ngo harimwo ukwirukanwa mu mazu nkuko bivugwa na bamwe muri abo banyeshure kubera ko yari yatevye bari batanguye kutwishuza n'ab'inzu bamwe bamwe bari batanguye kudusohora uku kwezi kukongera guhera muzoca musohoka kuko uko mwatubwiye siko bigenze kuko twari twabaye turatanga kosyo izindi ngorane ku bijanye n'ubuzima bw'ishure amasirabisi ntabakiboneka nk'uko byategerezwa kugura ikaramu kandi ku cyerekeye ibifungurwa nacyo duca tugira ingorane ntituba tugifungura nk'uko byategereza kuko twategereza gufungura nk'ubu nk'akararo turi abantu indwi ibiro bibiri twace dufungura ikiro n'irobo kugira ngo turabe ko ejo naho hogera hirya ejo naho hagere izindi ngaruka ngo hari abahitamwo guca baheba kwiga nk'uko babandanya babivuga nka twebwe watanguye turi ijana na mirongo itandatu n'indwi nk'ubu harambitse guheba nk'abashika mirongo ibiri ko ukubura uburyo bwo kubandanya baba aho baho basanzwe bari bapanze Jean de Dieu irakoze ubushomeri bwibonekeza ku banyeshuri baheze inyigisho za kaminuza butegwa n'abakeneye akazi ari benshi kuruta akazi gahari Nduwimana Andre umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi abishikiriza amenyesha ko leta iri kwishira inguvu mu bisata by'ubuhinga bitanga akazi mu ntumbero yo gutorera inyishu ico kibazo bavuga ko amafaranga bariha mu kwipimisha ikiza cya korona rumurengera bagasaba ko yogabanywa ku murongo wa telefone turi kumwe na ivete nijya yari yishikiye ngaho mu gatumba ivete ndakuramutse ndakuramutse cyane marie ego eh, mbega ivete ruja n'uruza kuri urwo rubibe wifashe gute muri kano kanya ego marie claire eh, icyo nagomba kubwira bariko baratwumviriza nuko uruja n'uruza rw'abantu bariko baraza bava mu gihugu cya congo ni abagore abatama aba abagabo bariko bararengana ariko bariko bava muri congo abenshi basa n'abataryohewe cyane kubera amafaranga bariko barariha mhm. ariko ingene bigenda alo ego ndakumva ivete ayo mafaranga bariha angana gute bariha abatari abarundi bariha amadolari mirongo itatu nayo abarundi bakariha amafaranga ibihumbi cumi na bitanu by'amarundi eh, ariko hariho ibijyanye no kwikingira umugero wa Corona bihari hariho amazi yo gukaraba barakaraba bakaca babereka aho bashobora kurihira bakarira ku cyicaro cy'ibanki banki banki ngaha nyine mhm. ku bahejeje kuriha bakaca bashobora kuja mu tuzu tugenewe gupima umugero wa covid cumi n'icyenda mm. bagaheza hariho ahandi hantu bicara kugira barindire inyishu mhm. ego ivete abarundi n'abakongomani baca kuri urwo rubibe wabonye bavyakira gute ugereranije n'ibindi bihugu bahora bajamwo kuko aho bajya mu bindi bihugu ngo barihishwa amadolari atarenga eh, cumi atanu cumi atanu bo bakavuga ati amafaranga amadolari agera ku madolari mirongo itatu ni menshi bagasaba yuko ayo mafaranga yogabanurwa cyangwa naho bakayariha inyuma y'iminsi cumi n'itanu nk'uko biri mu bindi bihugu mm, urakoze ivete urakoze cyane claire uko baje kose bagasaba leta y'u Burundi kugerageza korohereza mwe nabo badandaza kugira bashobore kubandanya babaho babona ko ayo mafaranga ariwa azoca atuma hari abaheba umwuga warubatunze buraca bugacana yandi mu magara y'abantu ni bucana yandi y'amagara y'abantu umubyeyi iyo yanduye umugera wa corona eh, wa corona asanzwe yonsa ararekuriwe kubandanya yonsa cyo kimwe n'umwana yanduye ngo akabandanya yonka muganga Angelique Nshimirimana icegera curongoye umugambi w'igihugu jejwe kugwanya ibyo gufungura nabi avuga ko gushika ubu ivyigwa vyerekana ko atamugera wa COVID-19 uja mu maberebere ariko muri ico gihe umuvyeyi ngo yoca kurikiza amabwirizwa asanzwe azwi yo kwirinda kwanduza uwo mugera nko kutasa nko kutasamurira ku mwana canke kwambara agapfukamunwa igihe ariko aronsa ido ni ornera muco konsa umwana igihe umubyeyi afite umugera wa covid cumi n'icyenda ngo nta ngaruka mbi ngo kuko uwo mugera utandukira biciye mu maberebere muganga angelique nshimirimana icegera cy'urongoye umugambi w'igihugu ujeje kurwanya ibyo gufungura nabi amenyesha ko niyo bishitse umwana akaba ari wafise uwo mugera wa covid cumi n'icyenda ategerezwa kubandanya yonka mu bisanzwe uko covid yandurwa ntabwo mu maberebere covid irimo ubundi bica mu bihimba by'ihemero mu gihe umubyeyi agwaye bisanzwe bitekanijwe ko aheza bakamushira ku muti byaratekanijwe ingene aheza bakaza baramukurikirana kuvuga ko imiti araheza akayifata nta kibazo n'ukonsa akabandanya yonsa asigura igituma ari ingirakamaro ku mwana abandanya yonka mu gihe umuvyeyi wiwe afise umugira wa covid cumi n'icenda dusanzwe tuzi ko amaberebere asanzwe arimwo ingaburo yikwije harimwo mbere n'ibifasha umwana kugira ngo bimukingire indwara ubuzima bwe bwa misi yose bisigura ko rero iyo umwana agumye yonka neza aguma aronka bya bindi bimufasha kugwanya izo ndwara zishobora kumutera mu gihe cya minsi yose bigaca bituma n'iyo ndwara bishyitse akaba ari wagwaye aheza akaba afise amagara meza ashobora gutuma yikingira ntihagire icyaba aba n'aho iyo ndwara yigwara ntimusinzikaze cyane kiretse ari abaganga babonye ko ari umubyeyi arembye rwose bidakunda mugana naho nyine turaheza tugasaba yuko baheza bakagira bijya bita gukamira umwana hanyuma ayo maberebere uwo mwana agaheza akaguma yaronka gukaraba kenshi gashoboka cyangwa kwambara agapfukamunwa ngo ni bimwe mu byo yaterezwa aguma akora mu kwirinda kwanduza umwana cyangwa abamwegereye mu bisanzwe tumusaba ko aguma yonsa ariko agaca akurikiza zirya mpanuro zo kwikingira cyangwa no gukingira aho turavuga kamwe bita agafukamunwa masike hanyuma uyu mubyeyi akabandanya akaraba imbere y'uko atora umwana akabanza agakaraba niyo ahejeje kumwosa naho nyine agakaraba eka akoze ikintu icyo ari cyo cyose agaheza agakaraba ariko kandi ngo hari ibishobora gutuma umubyeyi yanduza umwana akwiye kwirinda nko kumyira umwana akoresheje umunwa hariho mu migenzo y'ikirundi bimwe bimwe bikorwa n'ababyeyi bijya bita ngo ku mwana atanguye gufungura kwega ibicurane by'umwana bakubyeyi akoresheje umunwa n'iyo ni inyifato dusaba yuko nayo nyene muri kino gihe cya covid 19 itokorwa cyane. muganga angelique nshimirimana ahamagarira abo umuryango muryango mu kibano kutabuza umubyeyi konsa ngo ngo nuko bafise umugira wa covid 19 ahubwo ngo bakwiye kumushyigikira kuko mu maberebere harimo ingaburo zimukingira indwara zitandukanye ishanwa mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS rikamenyesha ko gushika ubu atabiharuro birerekana ko hariho abana baba bamaze kwandura covid cumi n'icyenda biciye mu maberebere ni no kuri yo bucana n'ayandi y'amagara y'abantu ndangiriza kwa amakuru twari twabateguriye ariko imbere y'uko ndabikibanura ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize